для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Яухім, ідучы побач са старым глушаком і сцяпанам, сказаў, што ўпаўнаважаны вельмі сварыўся за бойку, пагражаў нават судом і стары слоў не знаходзіў клінучы упаўнаважанага. С клядзьбою ён і адстаў ад яўхіма і сцяпана і пацягнуўся да натоўпу, што брыў па полі з меркаю. Ад радасці ісці Яўхіму было лёгка. Жартаваць нават хацелася. Але калі перавеваючы за сцяпанам жыта стаў перабіраць зноў усё ў памяці, раптам ажыў неспакой. А што, калі ён падасланы гэта ўпаўнаважаны і выведаў толькі для ГПУ? Вельмі ж дзіўна, нечакана ўсё прыйшло. Ён перабіраў памяці, што бачыў, калі гэты чалавек сядзеў у прэзідыуме, калі праціснуўся праз натоўп у поле, калі крышыў дзятліка і гразіўся яму я ў хіму перабіраў у думках усё. Усё, што чуў ад яго. Спакой, упэўненасць не прыходзілі. Вельмі ж многа было незвычайнага, незразумелага, ну розныя, зусім розныя словы розныя учынкі, нібы розныя людзі. Зусім не падобны адзін на аднаго нават не прыцелі. Канешне, у жыцці не раз даводзіцца гаварыць адно, рабіць другое, Яўхіму самому ці мала прыходзілася душой крывіць, але ў самім сабе добра відно, дзе праўда, дзе мана, ды да ў другіх куранёўцаў, гэта не так ужо і цяжка было аддзяліць. А тут, як жа тут спакойна чуць гэтых розных людзей у адным чалавеку, у гэтым упаўнаважанаму звал выканкама. І ведаць, што адзін з гэтых людзей дакапаўся да яго тайны. хацелася верыць, што ашуканства няма. Баяцца не трэба. І Яўхіум верыў часам супакойваўся, але спакой быў гэта нядоўга. Выпазала іншая трывога, каб не стала ўсё гэта вядома каму не след. Калі гаворка з маслаком і альховым, якой ніхто акрамя іх трох не чуў, дайшла аж да Юравіч. Ай, то чаму не могуць уведаць пра гэта другія? Калі ён гэты юравіцкі і не з ГПУ, то хто можа паручыцца, што ён не наткнецца дзе-небудзь на іх, А там як прыціснуць? О, як прыціснуць хіба не вылажыць усё ім, вылажыць як міленькі, Усё выверне, абы за саломінку ухапіцца. Няўжо ж пашкадуе ён яго, Яухіма. добрыя казкі. А толькі казкі гэтыя не для дарослых, Бо казка ёсць казка, а жыццё жыццё. Як бы паверыўшы ў байкі тыя, пагнаўшыся за тым журавлём у небе, не страціце тое, што яшчэ засталося. Пагана ці непагана, а ўсё ж такі жывеш, І якая там не ёсць і гаспадарка не горшая, як у людзей, не ходзіш па свеце з торбай. А вось можаш пайсці. З карынцы чэрствы будзеш рады дзе-небудзь у салаўках. І радасці няпэўнай было. І трывогі было ў яўхіма, і лішняга клопату, і нязвыкла неадчэпнай турботы думкам перад самым вяселлем. А калі думаў пра бойку з дзятлікам цешыўся, О прыйдзе пара паенчы шудоджа ў тароты. Не раз не два ўспамінаў сустрэчу на могілках і жалкаваў: трэбаба было тады так даць маху. Чаго тады было не коцнуць гэтага смаркача. Не падказаў ён ім ой дурань. Многа неспакоя было я ў хіму, перад самым яго вяселлем. наступную раніцу Васілёва маці, увайшоўшы з двара, паставіла пустую рашку і сказала занепакоена: « Божа! І гэтага яшчэ не хапала. Чаго ты там? — адгукнуўся дзед, што выразваў з кляновага бруска лыжку. А во, выйдзіце на ганак, Паглядзіце, сказала маці. Васіль выйшаў першы, не апранаючыся у белых портках і сарочцы хоць яшчэ развіднела не зусім было ўжо добра відаць, на дзвярах намаляваны вялікі чорны крыж. Дёгаць. Ён дзе-нідзе падцёк, папоўз ніткамі маслакі. Гэта няўжо маслакі, падумала ў голас маці, калі усе зноў сышліся ў хаце. Яна верыла і не верыла, стрыманая разважная яна была зусім іншая як учора ў полі была такая як звычайна дед узяў кляновы абрэзак і таксама падумаў маслак то можа маслак Ой, толькі тым часам можа быць што жыве ён не ў балоце і не за балотам карчоў это работа заявіў васіль о это я яны ж цяпер не дадуць спуску сказала маці а няхай не даюць абарваў матчыну гаворку Васіль пляваць мне пляваць тым часам не вельмі наплюесся это такая зараза сказаў дзед а тут калі ў яго яшчэ хэўра ой а можа у сельсавет на іх а чтобы пяклі ў юравічы а Э, упекли, не доказавши. Не зловила, не кажи, что злодей. А можно было бы подловить, сказала мати. Ну, ось подлови, тады и кажи. Дед сказал, чуя, и моя душа тем часом, что той маслак и правда. Недешь близко, и тое может быть. Мати опала духом. Может быть. Отжа, вужака! ніяк не прыціснуць, чтоб не выкруціўся, што ж рабіць нам? Памагаюць гаду, які ёсць, адказаў дзед. Так, асцерагацца трэба, дзелавіта разважыла маці. І як малому сказала Васілю: « У лес адзін, чтоб не ездзіў, з дзедам са мною, ці з якім з добрым таварышам. Добра? І са стрэльбай дзедавай кап. От яшчэ павучыце, адказаў ёй Васіль. Ай вучу, вучыць трэба. Рано ад матчынай навукі адбіцца захацеў о выходзіць якое што. Увечары, чтоб не хадзіў позна, уночы, чтоб не, пер... не выпіраўся на ганак. Зразумеў мяне. Так можа мне і як малому у хаце ўсё адно. А і ў хаце, адказала маці пусці ў сенцах, калі ўжо так сорамно. Пануунь кажу аскерка, Дак ніколі поначы не выходзіў увогуле з хаты, не то што ў холата і ў лету. О пан отбо сказала: Куры падохнуць ад смеху, адказаў ёй Васіль. Глядзі, чтоб сам жывы быў, строга адказала яму маці і дадала мякчэй. Ну а што такое? Ну і што і дома? Ну і знаць ніхто не будзе, ніхто бачыць не будзе. Ой, не думай. Ой, маці, ўсё адно, адказаў Васіль. Не, не ўсё адно. А пад кулю, чаго лезці? О, праўду кажа, кінуў дзед. І Васіль плюнуў са злосцю і выйшаў з хаты. той жа дзень трохі пазней. Яўхіму выпала яшчэ раз спаткацца з хадоскай. Пацачыла за агародамі, выткнулася тварам у твар. Яўхіму скіпеў. Ну чаго ты чапляешся, Ну знаеш жа, што ўжо кончылася ўсё, ну кончылася ўсё. Ну вяселі ўжо гуляць сабіраюся. Я знаю, адказала хадоська. А толькі скажу, горка пракаўтнула яна. Оось я так табе скажу. Няхай табе на тым свеце будзе так, як мне наетым. І не ўтрывала. Губы ў яе задрыжалі, на вачах замутнелі слёзы, Але апярэдзіла яго, кінула неспадзявана цвёрда. От і ўсё маё слово. Маё слово астатняе, У яе голасе пачулася столькі нянавісці, што я ўхім зніякавяў. Не чакай, болей, не прычаплюся, Можаш не баяцца і не пабачыш болей. І яна адразу ж адвярнулася, пайшла першая незнаёмая і нейкая страшная. Астатняя не пабачу. Яўхім правёў яе позіркам, яна ішла цвёрда, мусіць, не маніла. Ад нядобрай здагадкі на сэрца лёг неспакой. Ведае, ці не ведае, хто пра ўсё гэта. А што як дойдзе да Ганны? Ой, сколькі ж прыкрасці яму перад вяселлем! Хадоська была ў роспачы. Што ж ёй рабіць? Думала, думала, не магла прыдумаць нічога. Не прыходзіла да чаго-небудзь добрага. Дзіця радавацца здаецца трэба. Ой мілае, дарагое стварэнне нарадзіцца павінна. Я едзіця, нічыё-небудзь. Яна жа, так любіць дзяцей, нават чужых. Як жа любіла б яна сваё, як хацела б яго пабачыць, палашчыць, пагушкаць, З якім зачараваннем часам думала пра яго, якое яна зведала, хоць і не заўсёды верылася неяк, ужо дзіўна завязалася ў ёй, завязалася, невядомая нікому толькі ёй да я ўхіму павінна была прадавацца але тое што было ў ёй не толькі не радавала але нават спакою не давала жыццё заблытала ўсё тое што жыло ў ёй не было такое як усе іншыя з Божай ласкі тое было у ад грэху. Могуць сказаць нават страшна падумаць пра гэта ад блуду. Як не балюча выходзіць, грэх быў, як не мяркуй, А цяпер, калі я ўхім адмовіўся ад яе, дык і думаць не думай другога. Дзіця гэта грэшная адмовіўся нагуляла кажа з нейкім як бы яна і праўда блудніца якая. Як бы не прасіла, не маліла яго, як бы не прыпінала яму Бога. Як бы не з ім адным яўхімам Бога не паслухалася, а ён угаварыў, дабіўся, нацешыўся, да яшчэ кажа такое. А цяпер от змовіны згуляў з Ганнай. Зусім забыў, што абяцаў ёй, адрокся зусім. Но раней хоць надзея нейкая была, што сумленне возьме яго, адумаецца само, дзіця сваё пашкадуе, а цяпер. Дык нічога. Ніякай надзеі ў яе больш няма. Кінуў яе. Кінуў, і грэх ужо толькі яе. Яе грэх, яе грэх беда. Што ж цяпер усе скажуць? Цяпер жа усякі скажа грэх блуты, не абароніся, не апраўдаешся. Усякі можа так сказаць, як я ўхім, нагуляла з нейкім байструка. Любы можа блудніцай назваць, А яна ж не блудніца ніякая. Яна ж поверыла. Яна спадзявалася. Яна думала, праўда, возьме. Крыўдна, Ой, як крыўдна было хадосцей і адкрыўды слёзы ўсе яна выплакала. А боль пякучую грудзях не ўціхае, не ападае. Чула часам нельга болей такой пакуты трываць. Цярплівасць, роспач змяняліся злосцю прагы помсты. А што можа пайсці да ганны, Мо выказаць ёй усё. Няхай ведае, што было ў яго, з чым ён сватаўся да яе, які ён. Былі хвіліны, калі думкі прыбіваліся іншыя, А можа, да старога карча пайсці расказаць яму, Ён жа слухаецца Бога, Ён жа моліцца, Ён жа по-божаму жыць стараецца, няхай рассудзіць по-божаму. Тады, калі думала пра гэта пануры корч, якога баялася раней аддаваўся я з добрым, чулым другом, родным бацькам, нават збавіцелем. І гэты збавіцель нібы паклікаў да сябе, і яна раптам хутенька сабралася, амаль у подбег, задыхаючыся з радаснай палёгкай, падалася па вуліцы да карчовай хаты, і сэрца яе так калацілася, што гатова было вось-вось выскачыць і надзея, што раптам успыхнула, білася ў ім, але раптам спала гнала хутчэй яе да старога. Але як толькі дапала да хаты карчоў, прыпынілася і разгублена надзея яе кудысьці знікла і подступіў страх. І корч зноў зрабіўся суровы, непадступны. Што ж яна робіць, ён слухаць яе нават не стане разлуецца, выгоніць і не асмелілася зайсці. Прайшла мимо. Праз некаторы час хадоська вельмі схуднела, затаілася і перастала смяяцца. Яна не спала начамі, думкі о поўначы не давалі ёй спакою. Днём хадзіла па хаце, па двары, як нейкае хворае, і ўвесь час забывалася пра тое, што трэба было ёй зрабіць, Вочы як бы не заўважалі нікога не цямілі. Бацька і маці трывожна пыталіся, што з ёй. Хадоська адно хмурыла брыво і казала, каб адчапіцца, а нічога. Нешта не здаровіцца трохі. А што ж яна яшчэ магла сказаць? Цяжка было ёй. Так трэба было ёй расказаць каму-небудзь пра сваю бяду, хоць трохі суцішыць збалелую душу, просто паплакаць перад кім-небудзь мо. Ёй памагло б адно толькі слова суцяшэння, не тое, што парада, але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх, ад адной думкі, што гэта можа адкрыцца. Яна, готова была памерці. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна, адна кідалася і шукала з роспаччу, што ж ёй рабіць. Білася, шукала і не знаходзіла збавення, здавалася б не было, бо яе чакала ганьба. Людская пагарда і ганьба. Калі яна бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што смерць адно здавалася ёй радасцю. А можа, скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць. І ўсё адразу знік ніяк і не было. Не будзе бяды, сораму і лёгка будзе. Так ей легко будет и добро. И Хадуська нетерпливо обдумывала гэты план. Як и где это можно было бы зрабить? Можа, утопиться у рэчцы за Михалёвым? А можа, у возеры ля глинишчок? А вось у рэчцы вада такая хуткая, вір адразу зацягне, і бераг высокі. Можна скочыць. Скочыш і ў міг закруціць, зацягне. У міг падумаць не ўправіся. Ураз. Але за хвілінамі гарачага хваравітага трызнення, упаўзаў разважлівы оду. Губіць сябе. Гэта ж Божы грэх. Няможна гэтага. Гэта такі грэх. А больш за ўсё хвалявала яе згадка. А татачка, мамка, як ім будзе, калі дазнаюцца, што дачка рукі на сябе налажыла, як яна сама прывядзе ім такую бяду не не можна толькі ж так калі жыць застанецца дабра ім усё роўна не бачыць сорам ганьба на ўсё сяло навекі вечныя што ж рабіць что рабіць Хадуська думала, што ж ёй застанецца і што можна прыдумаць, А можа адна надзея хіба што на захарыху а глінішчанскую знахарку яна ў мэнц робіць казаў яўхім чула бывала і ад іншых што захарыха тайна рабіла жанкам такое мабыць рабіла Не здарма ж гаворка ідзе між людзей, канешне, рабіла. О, Захарха не такое ўмее, толькі ж як пайсці да яе? Як вось сказаць гэта адкрыцца ёй у такім, чужой зусім вядзьмарцы і дазволіць учыніць ёй такое і зноў узяць на сабе такі грэх. Такі грэх. Што ж было рабіць? Што ж было рабіць? прыходзя світае стукае ў ваконца адчыні мілая стукае ў ваконца адчыні мілая мілая чыняе мілога ругае а А милый не дбае, бо другую мае, А милый не дбае, бо другую мае. Кладзецца ён спаці у белай караваці на хату вачыма да мяне плячыма на хату вачыма да мяне плячыма павярніся мілы я ж цябе разую я твоё ліченька чем раз пацалую у Не хачу милая, каб ты разувала і маё лічанька чем раз цалавала Ой божа ж мой божа якое ж мне гора А что мой миленький не начуе дома. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.